Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 18-ին Լոս Անջելեսում այցելել է Հայօգնության միության Արեմտյան Ամերիկայի շրջանային վարչություն եւ հանդիպում ունեցել գազམ་ակերպության անդամների հետ Ատենապետուհի Սիլվա Փոլադյանի գլխավորությամբ։ Ջերմ եւ անմիջական մտնոլորտում արծարծվել են Արցախի պետականաշինությանը, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, տարածաշրջանային գործընթացներին, հայրենիք սփյուռք կապերին առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել հայօգնության միությանն Արցախի մշտապես հատարելու համար, նշելով, որ Արցախում խորահարգանք են տածում կազմակերպության նկատմամբ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նույն օրը Բակո Սահակյանը Լոս Անջելեսում այցելել է հայ առաքելական եկեղեցու Հյուսեյն Լատինային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդարան մասնակցել Սուրբ Ղևոնդած տաճարում մատուցված Կիրակնորիա պատարակին, հանդիպել թեմի առաջնորդ Հովնան arczepiskopos Դերդերյանի թեմական խորհրդի եւ հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպան ընթացքում արծարծվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, հայրենիք սփյուռք կապերին առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել հայ առաքելական եկեղեցի եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմին Արցախին մշտական աջակցություն ցուցաբերելու համար բարձր գնահատելով կառույցի դերակատարությունը Սփյուռքում հայազգային ինքնության պահպանման եւ հայրենիք Սփյուռք կապերի ամրապնդման գործում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Արմեն Բայբուրդյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախորդային Բակո Սահակյանը հերոստամարաթոն 2018-ի շրջանակում Լոս Անջելեսում հանդիպել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ կառույցի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են հերոստամարաթոն 2018-ի ընթացքին եւ Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Այնուհետև նախագահը հանդիպում է ունեցել բարերարներ Մայք Սարյանի եւ Վահե Կարապետյանի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը իրականացման հետ կապված հարցեր, հատուկ ուշադրություն է դարձվել առողջապահության ոլորտի զարգացմանը։ Բակո Սահակյանը կարևորել է Սփյուռքի մեր հայրենակիցների մասնակցությունը հայրենիքի շնացման ու զորացման գործում, հավելելով, որ պետք է նոր որակ հաղորդել արկա փոխգործակցությանը, ել ավելի խորացնելով ու ընդլայնելով այն։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Վահե Կարապետյանին Արցախի մշտական աջակցություն ցուցաբերելու համար բարձր գնահատելով նրա հայրենանվեր գործունեությունը։ Ավարտվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաեվրոպական հեռախոսամարաթոնը։ Նոյեմբերի 14-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Եվրոպայի հայությունը հանգանակել է ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն 242460 եվրո։ Այս մասին հայտնում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մամլոյցարայությունից։ Հեռախոսամարաթոն 2018-ը մեկնարկել է Մարսելից, ընդգրկելով Թուլուզը, Լիոնը, Փարիզը։ Այնուհետև ֆոնետոնի էստաֆետը վերցրել են Շվեյցարիայի, Գերմանիայի, Հունաստանի հայերը։ Այս տարի հեռախոս խոսամարաթոնի մասնակիցների թիվն ավելացել է 700-ով, հատելով 10000-ի սահմանը։ Ադրբեջանի մոտ վհատության ռեակցիա է, որով ցույց է տրվում Ադրբեջանի սադրիչ պահվածքը, որևէ ձևով չեն հանդուրժում, որ Արցախը նույնիսկ մարդասիրական կարիքներ հոգալու համար կապեր հաստատի այլ երկրների հետ։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով նախագահ Բակո Սահակյանի Ֆրանսիա եւ ԱՄՆ կատարած այցերից հետո Ադրբեջանի կողմից բողոքի նոտա հղելուն։ Ադրբեջանի կողմից հիստերիկ դրսևորում է, ինչքան էլ որ ջանքեր չեն գործած արտադրվում, մեկ է Արցախը շարունակում է իր քաղաքականությունն ուղված տարբեր երկրների եւ ժողովուրդների հետ կապեր հաստատելուն։ Մենք երբևիցե այդ կապերը հաստատելուց որպես նախապայման չենք առաջարկում Արցախի անկախության ճանաչումը, որովհետեւ հասկանում ենք, որ թեպետ այս երկու գործընթացը փոխկապակցված է, բայց եթե մենք ճանաչումը դնենք նախապայման, կթերանանք երկու ուղություններով։ Ադրբեջանը ուզում է, որ Արցախը լինի մեկուսացված վատ վիճակում։ Սա նաեւ նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվելու իրահավեկչական քաղաքականությունից, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանատունը բողոքի նոտա է հղել երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն դիվանագիտական ուղիներով Ադրբեջանը բողոք կներկայացնի ԱՄՆ-ին կապված Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին մուտքի արտոնագիր տրամադրելու հետ։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյան այցելել է Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա համայնք, որտեղ ցանոթացել է պետական եւ մասնավոր միջոցներով իրականացվող մի շարք ծրագրերի, ապա ենթաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն։ Պետական նախարարը նախ եղել է Ռեպսից ժամանակապահ պատասխանատվությամբ ընկերության ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած ձեթի գործարանում։ Այնուհետև Գրիգորի Մարտիրոսյան այցելել է Ռաֆոս ժամանակապահ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի շինհարթակ եւ ցանոթացել շինարարության ընթացքին։ Նախագծով նախատեսված է նկուղային հարկերով կառուցել քարահարկ 2 շենք, 3 եւ 4 սենյականոց 32 բնակարանով։ Նոր թաղամասը կունենա կահավորված ու լուսավոր բակ եւ խաղահրապարակ։ Վերջին տվյալներով Հադրութի շրջանում կատարվել է շուրջ 7000 հեկտար աշնանացան։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես ցեղեկացան կադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության օղաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի գլխավոր յուղատնտես Սմբատ Աբրամյանից նախատեսված է շրջանում կատարել 18200 հեկտար աշնանցա մշակաբույսերի ցանկ աշնանցանի գերակշիռ մասը կկատարվի պետական պաուսային ֆոնդի վարձակալված վարել հողերում Աշնանցյանի աշխատանքները ագրոտեխնիկական ժամկետներում կատարելու համար շրջանում արկա եւ սարքի վիճակում են գտնում համապատասխան գյուղատնտեսական տեխնիկան եւ սակավորումներ։ Նշեց գլխավոր գյուղատնտես։ Աշխատանքների աշխատանքների ընթացքը դարձել է շրջանային խորհրդի նիստի քննարկման առարկա։ Արցի արխիվ ընդունել է վարչակազմի ղեկավարի որոշումը, որի համար հիմք է հանդիսացել վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշնանցան օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանի կողմից ներկայացված 2019 թվականի բերքի տակ կատարող աշնանացանի աշխատանքների ընթացքի մասին տեղեկանքը։ Այս օրերին շրջանի համայնքերի ղեկավարները գյուղատնտեսության ոլորտի եւ ենթաշրջանային մասնագետները աջակցում եւ վերահսողություն են սահմանում ծերմերի ախտանման ցանքերի ճիշտ նորմերի պահպանման աշխատանքների վրա։ Աշնանացանի տեմպերը ավելի բարձր են Արզոխի մեծ թաղերի, Տողի, Ուխտազորի, Չուրաթաղի ջրախուսի համայնքերում։ Շրջանում կատարվել են նաեւ մոտ 10000 հեկտար երկի աշխատանքներ։ Աշնանցանի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի գյուղատնտեսության զարգացման գործընթացում իշարս տղամարդկանց հետսհետե ընդգծվում է նաև կին մենատնտեսների ներգրավվածությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Երևույթը վաղուց ակնհայտ է աշխարհի զարգացած երկրներում իր ցայտուն ձեռքբերումներով հանդերձ, բայց ահա Արցախում այն առայժմ այսպես ասած սաղմնային վիճակում է եւ նորը միայն սկսել հաղթահարել այն թյուրք արծրատիպը, թե գյուղատնտեսության կազմակերպումը բացառապես տղամարդկանց գործն է։ Փոփոխվող մտայնության արտահայտուն կարելի է համարել մասնավորապես մենատնտես Ռիտա Պետրոսյանի գործունեությունը բնակավարում եւ նրա հաջողությունները մի շարք բանջարաբոստանային մշակաբույսերի, լոլիկի, սմբուկի, պղպեղի արտադրության եւ իր զարգացման գործում։ Գործունեությունը մենք սկսել ենք շատ պատահաբար։ Ես կրթությամբ իրավաբան եմ։ Պետական տեղ երբեք չեմ աշխատել պետական գործի հանգամանքներից ելնելով տենց հա ստացվել։ Սկզբից ունեցել եմ խանութ, որով որ զբաղվում էի շատ մեծ հաճույքով, շատ էի սիրում ես իմ գործը։ Ну, կամած կամած արդեն խանութները շատացան, այդ գործը էլ այն պահանջարկը չուներ, ցանկացած գործ ինձ թվում է պետքա ընդունես պետքա ուսումնասիրես ու հասկանաս, որ դու դա սիրելով ես անում։ Կին լինելը չպետք է խանգարի գործարար լինելուն։ Կինը, եթե ցանկանա, ամեն ինչ էլ կհասցնի եւ մայր լինել եւ երեխաներ դասի արակել եւ գործանել։ Մեծ է զրույցում նշեց Ռիտա Պետրոսյանը։ Ի դեպ, նա այս գործին նույնպեսի սեր ու նվիրում է հաղորդում, ինչպես իր զավակներին։ Տնգում ես ինձ մի փոքր սերմ ու դրանից ստանում ես մի 5 կիլո պամիդոր, որից որ դու բավականի հա-, հաճույք է ստանում դու քո արած գործից քո ստացած բերքից գյուղատնտեսությունը հատկապես պետք է սիրես Զրուցակցից հավասմամբ շատ կարևոր է բացահայտել այն դժվարությունները, որոնց գործարարը հանդիպում է սեփական բիզնեսը բացելիս եւ այն գործարկելու ընթացքում։ Պատճառները համակարգային բնույթ են կրում, ինչը նշանակում է, որ դրանք չեն վերաբերում միայն բիզնես մակարդակին կամ էլ կին գործարարին աջակցող ծրագրերի եւ պետական աջակցության խնդրին։ Ու ինձ թվում է, եթե մարդ այդ կամքը ունի, այդ ուժը ունի, այդ կյանքի հանդեպ սեր ունի, այդ երանդը ունի, իր համար ցանկացած գործ ուղակի խաղուպարա։ Նշենք, որ 2017 թվականին Երևանում կայացած լավագույն կին գործարար մրցանակաբաշխությանը Ռիտա Պետրոսյանն արժանացել է Արցախի լավագույն գործարար կին մրցանակին։ Իհարկե իմ համար շատ հաճելի էր, ես շատ ուրախացա, մեծ հաճույքով ներկայացա այդ միջոցառմանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ։ Տեղում էլի խոսեցինք մի շարք հարցերի մասին, որը որ էլի ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր է մեր Արցախի համար։ Ես էլի պահը բաց չթողնելով, էլի ինչ որ մի բան աշխատեցի, ինչ որտեղ ձերկ բերել մեր Արցախի համար։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի սպասումներն անիրական են։ Այս մասին ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Իսմայիլյանը, անդրադառնալով Բոլթոնի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանն ամենայն հավանականությամբ ուժեղ մանդատ կունենա, ինչը թույլ կտա վճռական քայլեր ձեռնարկել որոշ ուղություններում ներառյալ Ղարաբաղյան խնդրի հանգուցալուծումը։ Մասիս Իսմայիլյանը շեշտել է, որ Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները կարգավորման շուրջ հստակ են։ Մինսկի արձագանքը վիրավորական էր եւ մեծամիտ, սա ազգային խնդիրը չի կարելի այդպես վիրավորել մեզ։ Նման կարծիք է հայտնել Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, անդրադառնալով վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի հայտարարության պաշտոնական Մինսկի արձագանքին։ Մինսկի արձագանքը շատ կոշտ էր, անհամաչափ կոշտ էր։ Բելարուսի արտգործնախարարության հայտարարությունը պարունակում էր մեր հանդեպ վիրավորանք եւ մեծամտություն։ Ուսա վիրավորանք է յուրաքանչյուրից անկախ քաղաքական հայացքներից, ասել է Ռուբեն Մելիքյանը։ Սարգսյանը։ Նրա կարծիքով Երևանի պատասխանը պետք է լինի համարժեք եւ ճուշանա։ Հիշեցնենք, որ նախորդային Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ պարզաբանումներ է պահանջելու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոից ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակը կազմակերպության ոչ անդամ երկրի Ադրբեջանի հետ քննարկելու համար։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքին համապատասխան ընթացիկ տարվա նոյեմբերի կեսի դրությամբ 1000 դրամի պարտադիր հանգանակության արդյունքում հանրապետությունի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին փոխանցվել են 346.4 միլիոն դրամի չափով դրոշմանիշային վճարներ։ Այս մասին հայտնել են ֆինանսների նախարարությունից, մանրամասնելով, որ յուրաքանչյուր գործատու կամ քաղաք քաղաքացի իր կողմից կատարված դրոշմանիշային վճարների գումարները կարող է տեսնել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի կայքում։ Երեք Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիան բավականին ներկայացուցչական հյուրեր ուներ։ Հայաստանի ջյուդոյի ֆեդերացիայի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը եկել էր տեղում ցանոթանալու Արցախցի գործընկերների խնդիրներին, հնարավորինս օժանդակելու նպատակով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի եւ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիաների համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի, բայց ինչպես նշվեց հանդիպմանը, փոխգործակցության ներուժը դեռևս ամբողջությամբ իրացված չէ։ Հասկանալու համար թե հատկապես ինչ հարցերում կարող են միմյանց օգտակար լինել, Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահությունը որոշել է գալ եւ սեփական աչքով տեսնել Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի ունեցած հնարավորություններն ու խնդիրները։ Պատվիրակության կազմում էին Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Արմեն Նազարյանը, պատանեկան ու երիտասարդական հավաքականի մարզիչ Հովանես Դավթյանը, ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Թաթուլ Հովանիսյանը։ Մեծաձրույցում Հայաստանի ջյուդոյի ֆեդերացիայի նախագահ Վարդան Ոսկանյանն ասաց. Որոշեցինք այցանենք Ղարաբաղ եւ տեսնենք իրոք ինչքան երեխա է այստեղ մարզվում, ինչպես են դալիճների վիճակը եւ ինչ նպատակներ ունեն, ինչով կարող ենք մենք օգտակար լինենք նույն ձեւի Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիային։ Եվ ինչ տեսակ տեսանք, որ իրոք կան լավ երեխաներ, աճում է լավ սերունդ եւ որոշեցինք Աշոտ Դանելյանի հետ, որ իրոք Հայաստան աշխատությունից հետո մենք կարող ենք բոլորս Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունին գոնե մասնակցենք միասին։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը կարևորում է նման շփումները։ Ձյուդոն օլիմպիական մարզաձև է, որն անհրաժեշտ է զարգացնել օլիմպիական մեդալի, աշխարհի կամ Եվրոպայի մեդալներ նվաճելու ակնկալիքով։ Արդեն պայմանավորվել ենք հաջորդ տարվանից, որ մեր մարզիկներին իհարկե Հայաստանի առաջնությունը անցնելուց հետո կընդգրկվեն հավաքականի կազմում եւ մեր եւ Դուդոյի Հայաստանի Ֆեդերացիայի օգնությամբ մեր մարզիկներին հասցնենք ավելի մեծ արդյունքների։ Ճանաչողական այցը նաեւ հաջերի պահեր ապարգևեց Արցախցի պատանի դյուդոիստերին, նրանք հնարավորություն ունեցան շփվել Եվրոպայի չեմպիոն Արմեն Նազարյանի եւ աշխարհի առաջնության մրցանակակիր Հովանես Դավթյանի հետ։ Հայաստանի դյուդոյի ֆեդերացիայի նախագահությունը դատարկաձեռ Հայաստանն չէր եկել Արցախ։ Նրանք դյուդոյի մարզահակուստներ կիմոնո նվիրեցին ֆեդերացիային։ Այն մասին, թե ինչպես է բախշվելու մարզահակուստը եւ ինչ ակնկալիքներ ունի այս այցելությունից, Արցախի դյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանն ասաց. Ֆեդերացիա դյուդոն ապրսավ կիմոնո։ Այսօր մենք 15 կիմոնոն վերստացանք, որոնք բաժանելու ենք այն մարզիկներին, ովքեր մշտապես մասնակցում են դրսում կազմակերպող մրցումներին եւ այն մարզիկներին, ովքեր իրոք ունեն դրա կարիքը։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Հայաստանի Հանրապետության դյուդոյի ֆեդերացիային, որ ժամանակ ժամանակ գտան ու այցելեցին մեզ։ Ակնկալում ենք, որ այսուհետ մենք ավելի շատ հնարավորություն կունենանք մասնակցելու մրցումների եւ ուսումնամարզական հավաքների։ Դա շատ կարեւոր է լուրջ ձեռքբերումների հասնելու համար։ Мы хотим продвигать этих детей из Арцаха. Նշենք, որ այցը կազմակերպել է ջյուդոյի հանրահրճակման ուղղված ծրագրի շրջանակներում, որն ընդգրկում է Հայաստանի բոլոր մարզերը։ Յուլիա Վանյան այսօր Իսկ այժմ լսեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Նոյեմբերի 12-ից 19 արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 40 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 3, տեխնացին բնույթի 6 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 19 արտակարգ դեպք այդ թվում դրան 66, վերելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 4 դեպք, զոհվել 4, տուժել 2 քաղաքացի։ Գրանցվել են հրդեհի 3 դեպք, որից մեկը բնակ հատվածում։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 2 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Հայաստանի տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 19-ի դրությամբ Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է միայն թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցների համար։ Ավտոճանապարհը ծանրակաշ մեքենաների համար առայժմ փակ է։ Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարությունը գործազուրկների եւ աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրող անձանց համար կազմակերպում է մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ դերձակ մասնագիտությամբ։ Դասընթացները կվարեն փորձառու մասնագետներ, ուսուցման ողջ ծախսերը, այդ թվում կրթաթոշակը եւ ճանապարհած ծախսը կփոխհատուցվեն Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության կողմից։ Մասնագիտական ուսուցման արդյունքներով ունկնդիրներին կհանձնվեն համապատասխան վկայականներ։ Դասընթացներին մասնակցելու, ինչպես նաեւ մանրամասն տեղեկությունների համար ցանկացողները կարող են դիմել աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալություն սույն թվականի մինչեւ նոյեմբերի 25 կամ զանգահարել 047 94 20 3140 հեռախոսահամարով։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։